In bodit zuil, in bodit temdek, yamarlutak te gerer, bito do um, zurset kele, Aliva zvel marnek uh, bayarte adil time, bit belker erekte. Mongolchut time uh, tsagant sarik belkerte barak nexarinomon burtsrile beltetchega time. Shindele Zarialtak, Butza Ritek, Time, Belek Avtak, Teget Enenia a Im Tombayar, Im Bayerik Beltker. Teget a Sumin Bayarte Basadichan, Rarin Bit, Zursetkele Belker Erekte, Nen Ramgin Choural. Dort chronoginturch mit Jesus Christi nam Milaltik, dem deklene. Zuzeek nun, din ruft ein Boll ir baiar, uh, irem txular, irem txurral baiar nun. Teget jaj oto, jaj oto, zuzet gele betgel joe, beltger joe. Ima zult bain, teget mane katolik sasni ulamstalin dagu, im zuilik biliur egrin tult, Gurvan Yosvaga. Nek yos an bol matzak barich, royer dugart an bol oglok ogor, gourav dugart an bol zalbirar yos, matzak barich, Oglok glok o gor, zalbirar. bit gourvan yosik Barim tlač, time, sarval, bit Jesus Christina milaltik, a beltker bolomste. Teget bit antuche, time, on oglo antuche, erek suler bolomste bolno. Teget matzak barir, getek man yamarutak tewe. Metet boditutak baga, en bol mar, idres, tevchir. Ritze, יצא מצג Bassan Garlicte, Tatahotor, jésus Christ, Zalgal Zalgalmeter, amskal sous sectin, basan Garlicte, tu vois. Matsak bartak. To agar, a mar idres teftek, En bol boditutak time, teget dolrodot nekuta Matsak barichan zuite. Dochin chronogin tursh. Dolronok gans ramuta. Suslekutak yue, en bol Jesus Christ te rant ber, boyu tunis of lonte wit, tunte ramt baer. Bit tongonsaïs albir santime, zov huit natte baigach. Zov lonte huit natte baigach, bit bas Jesus Christin zov huit, tante ramt baeran suite. Teget, im zorilog baga, Jesus Christate t'e baer. Jesus Christate nekter. Teget matzak barir getekmon, nek duger takte, vas bah, sustlek utakte. Tak. Ah, Partach bolokushu zain. Ah, royer du gartzwil, royer du gardios, yue en bol oglok ogor buyu. Busat rumust ogomor setkele utzulech. Bas. Busat rumust yuma rovaltsar. Rovaltsar getekman en bol. Ah, Bodhitutakte basus lekutakte. Bodhitutakue otchuran suilik busat rumosterant rovalsar. Otchuran suil ketekman yamarutaktewe, todorum agar, mini cholot, tzak time, mini er cholo, mini andral, mini ilutsuil. Rervebi ilu rufsaste bol, bibas busat rumoste, im zuilik bas rovalsar bolomste. Jichan, dotch chronok bagatime, rirvebi odor bolgon, zum tugruk radgalval, dotch chronogin dara, nadat, dorlomion tugruk bainteme, teget bit en dorlom, dorlomiank tugruk bas musat romuste, rovalsar bolomste. il bagatime, ganz Raum zum Togruk, mais au Dorbolgon, Radgalat, Teget, Dutch Chronogin Turch, mais Dutch Chronogin Dara, Nadat, Doramian, Togruk Teget Poussat Romoste, Roval Sarbolomste. Otchuren Suil, Arin Tangerborni au monde, Gunutakte. bi Orin rusle Dagarque, Bi Tangerborni Talik, Dagam. Tim Gunutakte Bagar. oiardugarri ostime, o glokogor boio o gomor satkele, busatrumust utsuler. En en churalchu time, en bolbas Jesus Christin ulger durial, ter orin omtralik, burumust euh, oxambile. Gorab du gartsuil, juek echer en bol zalbiral time, yos. Teget, Dutch honogin turch, bitnis albigral ilugunskonski baer rekte. Teget bas gants royer chiglel baga. Ichan odor bolgon, gerbulin retolos albirachon suite. Timen? Oglonis albiral baga, eurans äh, albigral baga. Raer trumusin retolo, timen? Zalbirachon, et rentchural suil baga. Bas ευκούι τσοχιλόκτιμε, μου τσοχιλόκτι. Βίταν που δεκτέ, τεμψέ γρεκτέ. Χωρών μου γκάς, χαμγαλά γρεκτέ. Μούσα να τε βαϊβάλ βίτ, με τέτς, μου τσουιλχιτέκ. Μου τε βαϊβάλ βίτ, που σα τρουμουστέ, γρεκτέκτιμε, μαργαλτέκ. Bitni suslek antral, bitni antral, gegete bolchena. Da magar, agar, yamarutak tewe, bitnarik ramgaltak, ramgalar, timé, den gerbuchon rirve bit tunes yamarnek swilik asuch zalbirval, ter bitantraruiltak. Gorab de gartan, ter antralik tuler gireltulnetim. Rangalar, raruilar, tuler, en bol tengerburni, erem, chural, Wils, bitnitolo. Ça, raertzosek nude, bit, uh, uns chandrukadislar, bas turer, tsanduilik, otogutsetne, uh, nu deaniat time, entorrebo transuite, erexule transuite. Timuru bairimbol, bitni antrali lugegete, bas tengebran bitni antralik, bitni gerbulik ramgalch, bas bitni zadirlik, krahuil nashup.